Tawa kaj capítulo. Samaria lau warmiwan Jesús MANTA Jesús mi yacharurja farisiyukuna PARIMASJANTA Paikunam Juan mantaja Jesús tam aswan achkarunakuna hatichkan, chaymi masta bautizachkan. Nispa. Manam Jesús chu bautizarjaja, aswan hatisipulunkunam. Chayrimasqankuta mi. Judía laumanta Jesús coticorja Galileaman. mi Samaria launinta pasanan carja, chaimi chayarurja sikar sutiyuj llaqtaman. Chaipim kachkarja churin Joseiman jusqan Jacopa chakran. chaipim karja Jacopa posun. Jesús merichkaspan pisiparuspan tiaikorja posopa yaha yajachawpi punchauta. Samaria lau warmi yako jorjo jamoruptinmi Jesús nerja. Yakullaiki mamay, nispan. kunaga manam chaypiñachu karqaku, llaqtaman mikuyrante grisqankurayku. Chay Samaria law warmim Jesús tenerja. Judio kachkaspaikega, imanasqataq ñoja y yakuta mañawanki, nispa. kunaga manam Samaria Samariapi kaqkunawanqa. Chaymi Jesús paita Sechumreh siwah Dios pajukoininta, chaynatah pim yako gata enaspaga causa mañakuankiman kawsachikuq yakuta, inaptinga huikimangmi, nispa. mi chay warmiñataq nerja. Señor, manataq imaikipas kanchu yako urgunaykipaqa, pusupas ukuraqtaq, maimantata kiman chay chico yakutaqa, ñawpa abueloiko Jacobmi, Kai po sutaja. po sumantam kunapas, kikinpas, churinkunapas, nin kunapas. Icha paymantapas aswan munayniuk chuhamqa rekanki, nispa. Chaymi Jesús Nyatah nerja. Pipas kay yaku tumaja, y yakunayachikunqa. y y tumaqmi ay aykapipas mana yakunayachikunqachu. Chayako yakujusqayqa ya yaku hinam rikuringa, runapa ukumpi, inaspam junga wiñay KAUSAITA nispa. CHAIMI warmiñataq NERJA Señor, huykuwayacha yakuta, manaña yakuna yachikunaypaq. Chayna kaptinga, manaña chamosachu yaku orjo nispa. mi Jesús NERJA Josaykita muy hamuychikusqa, nispa. CHAIMI warmiñataq NERJA manam kanchu nispa. Chaime Jesús nerja, ari, alientam ninki, manam Kancho husayqan Nispaiki, Pichhanyam karja josaikeja. kunan nyatagmi uyuanakuchkanki. Ari, chaynisqaykiqa Chainata Chaynata mi warmiñataq nerja, Señor, Dios manta willakochusmi kasqanki. Ñawpaq Nyaupach Diosta Dios kay kaimohopi. Judío Kichik, ninkichik, Jerusalempim paichanaja nispa. Hinapting ni Jesus nirha. ay mamay. Hamok pega, Dios taitataqa yupaychankichik, manam kaymo hupicho, nita Jerusalempicho. Samaria laurunakunaqa, yupaychankichik mana yachastinmi. Ñuqaykum ichaqa yupaychaniko riqsisqaykuta. Salvakoqa hamun, judío kasta runakunamantam. Ichaqa amuchkanmi punchaw, ñamchayamuchkanña. Chiqap yupaychaqkunaqa, Dios taitatam chigap espiritupi yupaychanjako. Paymi chaynata munan, llapa yupaychaqninkuna Dios yo espiritum, chaymi yupaychaqninkunapas yupaychananku chigap espiritupi. Chaymi warmiñataq nerja. Yachanim Cristo nishanku Mesías amunanta. Payamos panmi, liuta willawanjako, nispa. Jesús minerja, me payagnikim Mesías kani nispa. admira corjaco guarmiuan Inaspam Kurhaku, warmiwan cuspanco. y chagan mana mayqanninkupas o Imatataq y nispaqa, otaq imanasqataq warmiwan Warmin puyñunta sageruspan en llaqtaman, inaspam uyar kunaman. Rispa Hawamuichik. hukrunam tukuy paija Cristo, nispa. Chaymi llaqtamantar runakunarerqaku Jesús Jaco Jesús ruigarqa Disipulun mikuykuy, ruegarja Jesús ta Jesús ñataqmi nerqa. mi cuna hija. Hamkunapam mana haikichi. nispa. Discipulunkunañataqmi tapunakurjako. Pitachcha aparamunman carja mikuita. nispanko Jesús minerja. Chaytaqa rurachkani, kachamuaqniypa munasqanta inaspa hinaspa kamachisqanta tukuspaymi. Qamkunam ninkichik, tawa killaraqmi faltachkan kusichapaq, nispa. Ichaqa ñuqam nikichik. Hawarichik tarpusqakunata, ñamkachkan puqusqaña kusichanapaq. Kusichapi llamkaqkunapas, chaskinqañam pagunta. Paykuna muñunqaku wiñay kawsaypaq kusichata. Chaymi kusikunqa tarpuqpas, chaynataq rutuqpas. Runakunaqa chihaptam ninku. Tarpuqa hukmi, hukñataqmi kusichaq, nispa. Ñuqam kacharqaykichik mana llamkasqaykichik kaqta kusichanaykichikpaq. Hukunamallam karqaqa, qamkunañataqmi paykunapa llamkasqanta tukupankichik. Chay Samaria law runakunam achkaq iñirqaku Jesusman tukuy ima ni niykuwan nispa chay nisjang raiko. Samaria lauruna amuspanmi Jesusta ruigarqaku paikunawan chai Chaymi Jesús paikunawan karja iskay Jesús Parimasjanta uyarispankum aswan achkarak iñirqaku. Chay warmitam Manam hampa ñachu iñanikuqa. Aswan uyari uyariykuniku, inaspam yachaniko, pachá... ...pero una cuna salvaj casjanta. Rey anapach churinta Jesús Manta. Jesús mi Samaria laupi y puncha Galilea lauman rereja. Jesús menig. Dios manta Kikimpa... pega mana manam Chaskin Mancucho. Nispan. Galilea lauman una cuna runakuna anchas anchaskerjaco Jerusalén Pascua fiestaman rejkunam rikomurjako... Y estape Jesús patuco y macunapas janta. Jesús cuterja Galilea laopicaj yachtaman. Chay yachtapim ñaupajta yakuta veno yaracherja. Capernaum yachtapim karja reita yanapaj runa. Paipa chorinme unjurja. mi judía laomanta Galileaman Jesús y yacharuspan rerja chorin un ruigako. Chay unjoja ñam carjaña Jesús minerja. Qamkunaqa manam CHIKCHU ADMIRAKUIPAH milagrukunata MANARIKUS PAIKICHIKHA. Nispa. Hinaptinmi reypay anapaqninñataq nerha. Hakuchikia MANARAK churilla capting, Nispa. Jesus minerha sano y sanuyarunñam. Nispa. Charunam Jesuspa nisqanta kriispan ripukurqa. Wasinman hichpaykuchkaptinmi sirvientinkuna taripaykamuspan sano y sanuyarunñam. Nispa. Chaymi porja sano y SANUYARORJA, nispa. CHAIMI nirqaku. Hayna punchaw doce KALENTURAN CHINKARORJA, nispa. CHAIMI TAITAN YUARERORJA chay oratapune JESUS PANISHANTA, panisjanta, sano y nispa. Chaymi PAIJA llapañan Jesus Jesusman INYIKORJA, Kay iskay y Judiamanta Galileaman Jesús rispanmi.